вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец калі разыходзяцца муж і жонка яны найчасцей тлумачаць развод так мы розныя людзі не ўжыліся выходзіць каб ужыцца трэба было або прыцярпецца або стаць людзьмі падобнымі колькі тут аб'ектыўнага зададзенага прыродай і лёсам і колькі суб'ектыўнага як падумаеш дык усё што не робяць людзі каб ужыцца даецца ў змаганні ў пераадоленні тых супярэчнасцяў што закладзеныя прыродай і лёсам Гэтая самая няспынная барацьба з сабою толькі і можа прывесці да славутага лепшага жыцця няма пераадолення, няма і палёгкі, ёсць толькі застой і сварка. Спытайцеся ў нашых ветэранаў, чаму капіталісты жывуць лепей. Яны скажуць, што капіталісты выбралі іншы шлях і што гэта не наша. Это значыць, мы самі за сябе не адказваем. Або скажыце, чаму такі разлом выйшаў на мінулых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. А ўсё таму, што не ўжыліся, не пераадолелі супярэчнасцяў у выніку той супраць каго былі выбары нават не ўмешваўся непераадоленне сябе якое ў нас характэрнае для людзей старэйшага пакалення і некаторых апазіцыянераў у іншых краінах уласцівае найперш дзецям і моладзі это калі чалавеку яшчэ не ўдаецца авалодаць сваёй сітуацыі і ён марыць пра іншыя часы і іншыя тэрыторыі. Северын Квяткоўскі запытаўся ў менскіх студэнтаў гісторыкаў, у якую эпоху марылі б яны жыць. 50 студэнтаў гістарычных факультэтаў ВДУ і педагагічнага універсітэту адказалі на адно пытанне, у якім з вядомых ім гістарычных перыядаў яны жадалі б жыць найбольшай ахвотай. Высветлілася, што амаль палова выбірае сучаснасць. жить именно в наше столетие, поскольку, мне кажется, это очень недемократичная эпоха. Наша эпоха более радикальная, и она принесет какие-то изменения. Я надеюсь на лучшее. Наиболее приемлемый вариант может быть жить в нашем столетии. А, особенно, если рассматривать ситуацию в Республике Беларусь. Мы не знаем, где мы можем оказаться. То ли в эпохе Возрождения, то ли мы можем возвратиться к Средневековью, то ли мы вообще можем пасть до первобытных э, людей. В этом, наверное, нас в другом просто не представляю себя. Мне Гаррет подобается жить. Ну, что касается меня, мне все добро. Потому что я у политику сильно не влажу. Я живу, и мне добро. А я лечу, что менавіта ў сучаснасці мы не жалеем на Беларусь, ніякім харусу зрасцей. Я лечу, что мінулае наше, оно не вельмі такое было добрае. Але і зараз сучаснасць она таксама нейкая такая не время добрая. Я бы хотела жить в свое время, я бы хотела жить в Минске. Больше всего нравится этот город. Цікава, што толькі два чалавекі запытаных не хацелі б жыць у Беларусі. В 60-х годах в Америке. Та культура, хиппи, свобода. Эти отношения мне очень нравятся. Я хотел бы жить только там. Ну, я думаю, в веке 16 Может, и потому, что я романтическая натура, и мне кажется, что в этот период как раз рыцари, любовь. Думаю, у нас. Скорее всего, в Москве. Нет, лучше скорее в Петербурге. Сучаснасць найбольш прываблівае маладых людзей развіццём навукі, культуры, а таксама большай гуманнасцю, большым значэннем індывідуума. Дзе жывём там хорошо, дзе жыццё. Да какая разница в каком жыць, равно дзе-то надо жыць. Так получилось, што в этом жывём, значит, і будзем жыць. А яшчэ сучаснасць падабаецца студэнтам-гісторыкам за насычанасць падзеямі. Зрэшты, былі і такія, хто называў найлепшым перыядам будучыню. Будущ. Можаш што-небудзь улучыцца? Времена перемен самое страшное. Третье тысячелетие. Что-то новенькое, что-то интересное. Ну, знаете, просто я достаточно хорошо знаю историю. Там мне уже будет просто неинтересно. Может быть, в будущем. Потому что в будущем, может быть, уже незалезная вольная Беларусь. Только десятая частка опытанных будущих историков назвала своим улюбленным периодом часы Великого князства Литовского. Период ВКЛ. Напомню, с того, где 16 Потому что ВКЛ было в этот период вельми мощное. А где у часы Великого князства Литовского Ну, у стагоддзе ў 16 недзе ў сярэдзіне. Ну, росквіт нашай культуры, росквіт незалежнасці. Часам маладыя людзі згадвалі полацкае княства, часам канец 19 стагоддзя, некалькі разоў 18. -е. Толькі адзін з рэспандэнтаў свядома перанесе б у мінулае пры ўмове, што на пэўны час. Я хацеў бы жыць у апошнія гады рэчы паспалітай. У часы апошняя сейма, каб удзельнічаць э, у паўстанні Э, додавши костюшки і збавить нашу спадщину ад такого лёсу дурнога. Але не ўсіх апытаных цікавіць будучыня альбо мінулае дзеля будучыні. Знайшліся і прыхільнікі лёзунгу наперад у мінулае. Магчыма, наступная цытата патлумачыць, чаму ўжо колькі часу беларусы вісяць паміж мінулым і будучыняй. Каменавек. Тада быў камунізм, дэмакратія. Понімаеце, чым больше культура сложнее, тым хуже не жыць сярод матывацыяў якія северыну квяткоўскаму назвалі студэнты гісторыкі маю ўвагу спыніла наступнае хачу жыць тут і цяпер бо баюся горшага мы не ведаем дзе можам апынуцца таму маўляў і не трэба загадваць Пры такім тлумачэнні статыстыка, калі большасць апытаных выказваюцца за наш час, выглядае крыху інакш. Яны не выбіраюць, а нібы просяць не чапаць іх. Праўда, гэта ўжо зусім не тое, што падабаецца, не падабаецца. Яшчэ адзін адказ маладога гісторыка, які хоча жыць у будучыні, бо дастаткова добра ведае гісторыю і таму ў мінуўшчыне было б нецікава. Апошні акцэнт сведчыць, магчыма, пра ўзровень выкладання гісторыі, а таксама пра агульны публічны настрой у дачыненні да гісторыі памятаю некалі мне давялося рабіць крытычны разгляд кніжак маладых беларускіх версіфікатараў адна агульная рыса там была такая панічны страх перад гісторыяй як перад чымсьці бяздонным і чорным згадваю такія радкі свет пакаціўся б нібы кола ў бездань пракаветных дзён або і наш багушевіч купала з цемры вякоў ішлі і яшчэ з бакоў чатырох з прутам зла гісторыя. Не думаю, што гэтая паталягічная вусціш вынікае толькі з няздатнасці версіфікатараў і ніякім чынам не ўласцівая нашай шырокай публіцы. Хутчэй наадварот, гэта крык душы чалавека і народа, які не нясе адказнасці за свой лёс. Свая гісторыя ў нас доўгі час замоўчвалася або малявалася ў змрочных фарбах усімагчымых прыгнётаў і паняверак. Невядомая палохала гадоў десять таму пачаўся бум масавай цікавасці да мінуўшчыны пісаліся і выдаваліся новыя падручнікі мастацкія творы слоўнікі энцыкляпедыі за часоў лукашэнкі гэтая хваля пайшла на спад гісторыю пачалі зноў перапісваць на савецкі або расійскі імперскі лад праўда зноў змяшалася з хлуснёй і перастала выклікаць давер. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у прочым пра месца гісторыі ў цяперашнім беларускім жыцці думалася нядаўна ў віленскім арсенале куды на некалькі месяцаў прывезлі з польшчы знакаміты грунвальд яна матэйкі вялізнае палатно ў пятьдесят квадратных метраў дзе выяўлены ў запале барацьбы пятьдесят рэальных гістарычных персанажаў на сённяшні момант у вільні гэтую карціну наведалі пятьдесят тысячаў чалавек сапраўднае паломніцтва Зразумела, і нам у вострай браме адмінуць гэтую падзею не выпадала. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі паспрабаваў упісаць карціну матэйкі ў беларускі культурны кантэкст. У вільню з варшавы прывезлі грунвальскую бітву Яна Матэйкі. Штодзень тысячы людзей з усіх куткоў літвы школьнікі, пенсіянеры, літоўцы і не літоўцы праходзяць даўжэзныя чэргі, каб пабачыць гэты шэдэўр за грунвальскую сечу Матейка атрымаў сімвалічнае каралеўскае жазло. Стары маэстра так пераняўся гэтым, што ўжо сам абвесціў сябе каралём у мастацтве. Мастакі ж даволі скептычна ацанілі эстэтычныя вартасці грунвальда. Адзін адцеміў, што гэтае палатно не мастацкае, а тэхнічнае, гэта разрез бітвы а другі заўважыў, што ягоныя фрагменты трэба мазольна расшыфроўваць і звязваць. Матэйка стварыў не мастацкі твор, а праект даўняй гераічнай рэчаіснасці. Сёння б гэта назвалі манументальнай прапагандай. Такую функцыю Грунуль да сёння выконвае паспяхова, як ні з чым не параўнальны твор. На ім узгадаваліся пачуцці палякаў, для якіх гэтае палатно было сапраўды не мастацтвам, а прадметам культу. Яго хавалі ад акупантаў, за яго гінулі людзі, як за рэліквіі ў сярэднявечча. Можна з пэўнасцю сказаць, што твор матэйкі прыспешыў аднаўленне Польшчы. Ці ёсць у Беларусі твор мастацтва, які б мог выконваць гэткую ж ролю жыцці нашай нацыі, як грунвальд у палякаў. Можа, пагоня ярылы драздовіча за малое палатно ды романтычны сімвалізм не ўплывае дыдактычна нацыянальны банк беларусі прапануе сёння сваё нацюрморт хруцка які змясцілі на новенькай мільённай купюры першы жывапісны твор на нашых грошах мара беларускіх пенсіянераў куча спелая садавіны і гародніны ў кветках з рога ўсяго многа шанаваць выяву прадуктаў як нацыянальную ідэю. Нехта прапанаваў партызанскую мадонну савіцка. Не надаецца. Па-першае, твор банальны, а па-другое вісіць у Маскве. Хай там і застанецца. Сёння дзевяціметровы холст матэйкі літоўцы разглядаюць як сцэну са сваёй гісторыі, як бітву, якую адчоліў вялікі князь літвы Вітаўт павільні вісяць рэкламныя шчыты ў промнях пражэктару, плякаты, афішы, якія заклікаюць наведаць карціну грунвальская бітва. Літоўцы называюць грунвальд жальгерасам, што літаральна перакладаецца як зялёнгай. Гэта імя тут носяць спартовыя каманды, заводы, стадыёны, вуліцы, санаторыі, гатункі піва і цыгарет. За саветамі жальгерасам, гэта значыць грунвальдам, называлі нават калгасы і піянерскія лагеры. А калі б Грунальд прывезлі ў Менск, да нашай гісторыі слынная сеча мела ніяк не меншае дачыненне, пра што добра распісана тузіне беларускіх кнігаў. Беларускія мастакі таксама панапісвалі свае грунвальдзікі. І былі нават спробы, падгледзеўшы у літоўцаў перакласці Грунвальд з нямецкая як зялёны гайт ці ўтварыўшы б у нас вакол карціны такі ажыятаж, як цяпер у вільні. Думаю, не. Дзеля гэтага публіцы трэба добра прасякнуцца гонарам за сваю гісторыю. Справа ўсё ж не ў творах мастацтва, а ў пачуццях, што яны выклікаюць. Захарэўскі згадаў, што беларускія гісторыкі напісалі пра грунвальскую бітву тузен кніг, але ад гэтага нашчадкі слынных ваяроў не прасякнуліся гонарам за айчынную мінуўшчыну. І да шырокага свету нашыя светлыя прэтэнзіі не дакаціліся. Экскурсаводы каля віленскай экспазіцыі распавядаюць, што гэта была літоўска-польская перамога. Тое самае ў польскіх даведніках. Тое самае у энцыклапедыі брытаніка, дзе пад словам літоўскі разумеюць не прыналежны да вялікае княства, а цяперашні сэнс, бо вітаўта называюць вітаўтасам. Выспеленае такім чынам пытанне я задаў гісторыку аўтару кніг і папулярных гістарычных чытанак геннадзю сагановичу. Геннадь, чаму за апошнія 10 гадоў мы так і не з'явіліся на Грунвальдзе? У чым прычына? Ці гэта гісторыкі кепска пішуць, ці за мяжу не ездзяць, ці прапагандаваць сваё не ўмеюць? Важкая, мо нават вызначальная роля нашых продкаў, ці якіх тады называлі русінаў, у гістарычнай бітве пад Грунвальдам Таненбергам бясспрэчная. Пра гэта кажуць, ці не ўсе вартыя даверу крыніцы, нават у Длугаша, які не любіў русінаў, з 18 названых рухваў Вітаўта ажно 14 беларускіх ці ўкраінскіх земляў. Але такія факты ведаюць спецыялісты для простых людзей. Часамі ў Беларусі гэта трэба тлумачыць, даводзіць, свою тады знайшлі дубоўна. Іншымі словамі удалося хоць часткова споўніць тое, што палякі і літоўцы паспелі 100 гадоў таму. Але нашыя публікацыі пра Хрунвальд засталіся рэчамі хатняга ўжытку. На вонкі яны не працавалі. Ну як свету ўведаць пра ўдзел беларусаў у той бітве, калі мы не сказалі яму пра гэта. Ані гіды, ані аўтарэнцы намногами. Проблема ускладняется тем, что белорусы отстали в национальном развитии от соседей, спозднились на приватизацию истории. Европейская визия минулого уже сформованная, а ее ревизия вымогает велизных выселков и отповедной международной державной политики. Не маючи ничего этого, мы не набываем своей истории, мы просто не надаем свету голосу. Свежий приклад – У найноўшай глобальнай энцыклапедыі гісторыі пісання прадстаўленыя гістарыяграфіі і гісторыкі літаральна ўсіх краін за выняткам Беларусі. Адзін беларускі гісторык праўда фігуруе. Двойчы гэта наш даўнар за польскі, але першы раз у крыўду на суседзяў. Некалькі гадоў таму у часы публічных дыспутаў пра падзел нашай мінушчыны з літоўцамі і палякамі, у тым ліку і пра падзел Грунвальда памятаецца найбольшае абурэнне сведамых беларусаў выклікала згадка пра ўдзел у сечы расейцаў. Сёння ўжо ніхто, акрамя хіба расійскіх гісторыкаў, не згадвае пра гэты элемент у шыхтах пераможцаў, але не згадваюць і беларусаў. Змейтер Бартосик ішоў глядзець Грунвальд, каб уразіцца, каб пераняцца славутым творам. І вось што з гэтага выйшла. У вельні экспануецца грунвальдская бітва. Афішы эфіры друк не пакідаюць ніякай магчымасці застацца па-за падзеяй. Усё зроблена для таго, каб кожны чалавек хоць аднойчы спрычыніўся да вялікага. Мае тутэйшыя сябры папракнулі, як так, не побачыць сапраўднага матэйку. Адзін з іх аргументаваў памерамі палатна. Ты толькі уяві сабе 50 квадратных метраў. Гэта ж больш, чым вся твоя кватэра. Мая кватэра сапраўды меншая, але ж пайшоў я ў музей з мэтай уразіцца чымсьці большым. Але стоячы ў чужамоўным натупе, у дабляску адрэстаўраваным арсенале сярод пышнага хараства жарандоляў ды кілімаў і насупраць вялікага князя, вельмі падобнага да паэта Анатоля Сыса, я думаў пра адно: не ўражвала. Малады, падобны дарог музыкі экскурсавод тлумачыў па-літоўску, абводзячы чырвоным ліхтарыкам старанна выпісаныя гістарычныя партрэты. А ў мяне ад іх сузірання хоць ты трэсні, не абуджалася ніводнай эмоцыі. Я стаяў перад выявую вялікага трыумфу, быццам перад тэатральным макетам. Можа ўся справа ў тым, што на карціне сярэднявечныя сечы няма ні кроплі крыві, Я паспрабаваў ва ўяўленні падключыць да ўбачанага гук. Крыкі лязгат зброі, тупат коней. Але і гэта не атрымалася. Гук баталіі проста не падключаўся. Я бачыў адно з застылых маўклівых натуршчыкаў у цішыні майстэрні. І тут згадалася іншае. Позняя восень па-за мінулага году, ворша, куды мяне запрасілі паспяваць, шэрая савецкая вуліца ўздоўж дняпра і стары, абязвежаны брудна-зялёнага колеру касцёл. Я зайшоў у гэты храм, дзе ад блога хараства не засталося і следу. Старая манашка місіянерка ціха павіталася са мною на польска-беларускай мяшанцы. Пэўна з жадання чым-небудзь быць мне карыснай, яна запыталася, ці бачу я карціну бітва падворшай. У былой боковой капличцы на нетынкаванай цыгляной сцяне у паўзмроку нібы абраз вісела невялікая рэпрадукцыя вядомай карціны невядомага мастака. Намаляваная з той долей умоўнасці ў выявах людзей і з такой дакладнасцю ў кампазіцыі, з якой мог пісаць толькі ўдзельнік пабоішча, што адбылося ў некалькіх вёрстах уверх па дняпры і ў некалькіх стагоддзях таму. Але час драбнеў перад прасторай тым больш тут біліся магчымыя мае продкі. І тут сам сабою уключыўся гук, крыкі лязга зброі, тупат коней. Колькі ж я тады прастаяў, вывучаючы карціну, ад якой раней толькі чуў. Само месца і антураж быццам ператварылі для мяне рэпрадукцыю ў арыгінал. Так, я ніколі ў жыцці больш не ўбачу сапраўднай грунвальдскай бітвы. Але сказаць, што я ніколі не бачыў сапраўдную бітву падворшай таксама не магу. Зрэшты, ці можна ўвогуле казаць пра стопрацэнтовае бачанне ў адносінах да мастацтва. Можа, з часам і мой культ паход на матэйку ажыве ў памяці ўражвальным успамінам. класіка Грунвальд не ўразіў. Асабіста мне здаецца, што гэта тыповае для цяперашняга беларуса ўражанне. Што да літоўцаў, дык паводле статыстычнага пытання толькі 14 процентаў наведнікаў карціны шукалі на выставе чагосьці іншага. Астатнія атрымалі сваё ў поўнай меры. Гэта значыць былі сапраўды ўражаныя. Напэўна, сённяшняе наведванне культурнага твору можа ўразіць беларуса некалі пасля Правда, унутраны кантралёр тут жа заўважае, што гэта пэўныя ўцёкі ад пытання. Мы ўвогуле шмат чаго ў сваім нацыянальным быцці адкладаем на пасля. Хоць гутарка ідзе пра даніну пашаны ўласнай мінушчыне. Я думаю пра тое, што і для гэтага нам рана ці позна давядзецца пераадольваць кожнаму сябе, каб ужыцца са сваёй зусім не бяздоннай і нежахлівай гісторыяй і тады можа быць лягчэй стане ўжывацца між сопку і самім з сабою. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.